och fan fördömdes ändå ära sig en liten hatt på fickan och björnar ut i mängd som svär och endast tomma glas på brickan. Jag lider värre än en törst, min skogs tillbaka slutar namna Men kom det bara en bond jag honom värva med detsamma. Och hela jorda och skive kringlig klingra upp på väderkvarna. Men strunt i det, det gör det ingenting. Det är lite nog som roar barna. På mina ben jag säkert några går så trägg min vandringsbana. Och emellan får jag mig en tår. Den junkern svär skall på fana. Men nu är jag inte lika van. Det är inte gott att råka för mig. För blir jag en gång desperat, det är inte värt att någon rör mig. För jag slår till, du rakar Det kan han vara tills jag blir en. Men ser du att jag är soldat? Kurt tror att staten ser rätt. Säg mig min gosse, vad heter du? Jo, just den andra Greta Det vill värmning ta just nu När fast jag matar in till Greta Och Emil lilla fett och har hon som ett russin En knäck på flickor ej blir det brist. Det kan du få med till ett dussin. En plåt för varje dag du får och en patron tycks jag att bära. Och vet att du är en kronan skar alltsedan du fått vana svära. På slaget hemma morgon får du hörde vallare på sängen. Och brännvinsflaskan i skåpet står. Jag tror det duger det åt drängen. Ja men jag har hört sägas att i prygel får att söka till mera, mera Ja du är dum, du vet ej förstår Du sådan ej har att riskera Till middag får du får så god blir löjtnant om du duger till det Blott om du har till bröstet mod. <laughs> Jag vet inte riktigt om jag vill att Fundera ej, säg bara ut ikväll du söker ett får som smakar Och skjuta ofta skarpt med knut och fäkta utan sluta hakar Jo fäkta kan jag, det må han tro och slåss med rusen om det gäller För blir jag arg, jag är inte god, det lever inte förrän det smäller Hälsningshatt du får. Så hög och grann och tala ofta sinne kungen. Det är alltid många det minsann och aldrig någonsin är du tvungen. Du kår kommer när du vill och slipper så att tungt arbeta. Du äter fläsk men aldrig sill. Jo, det tycker det, det ska han veta. Ja, jag blir krigsman, det är bestämt och tjänar kunglig Majestät krona. Och promenerade på tisdagen Det såg och inte snett på skorna Kom gott och följ mig till kapten Han skall de lära att laxera Ja, jag kom med han till kapten Han ska mig lära att taxera för här är linsen mig klen Det skjuter fäkta och expediera